արագությամբ սպառվում էին վերադարձ դեպի Արարատ ֆիլմի տոմսերը։ Ֆիլմի առաջնախաղը ցնցող իրադարձություն էր աղմկալի հաջողությամբ։ Էկրանին արգելված թեմա է շոշափում, որը համարցակորեն նախադեպ դարձավ եւ ճամփա բացեց նույն թեմայով հետագայում նկարահանված մի շարք այլ ֆիլմերի համար։ Հայկական ցեղասպանությունը Սյուզանի բոլոր ֆիլմերի թեման չէ, բայց այն շատ կարևոր ազդեցություն է ունեցել իր վրա, իր անձի վրա։ Հայոց ցեղասպանությունն ուղղակիորեն իր ինքնության մաս է կազմում, այն իր աշխարհայացքի բազիսն է։ Մասնագիտության բերումով եւ խառնվածքին հավատարմությամբ Սյուզանը հաճախ է լինում աշխարհի թեժ կետերում ու ֆիլմեր նկարահանում խնդրահարույց տարածաշրջանների մասին հիմնականում Միջին Արևելքում։ Նրա ուշադրության կենտրոնում են իսրայելա-պաղեստինյան հակամարտությունը, վիետնամական պատերազմը, Լաոսի ազգային փոքրամասնությունների շահերը, Հնդկաստանի կյանքը, Եգիպտոսի եւ Սիրիայի հեղափոխությունները, իսկ տարբեր ֆիլմերում արծարծված տարբեր հիմնախնդիրներ իր ընտանիքի ահավոր ցավի եւ փորձառության միջով են անցել։ Ընտանիքում ձևավորված իր հետաքրքրություններն անարթարություններն են աշխարի տարբեր կողմերում։ Մեկ բառով արտահայտած ազատությունը շնորված իբնե եւ ի սկզբանե, որ հանիրավի խեղտում են ստիպելով անդադար սեփական ինքնությունը պաշտպանելու, հաստատելու, վերահաստատելու, երբեմն ամեն օր, ամեն ժամ վերահաստատելու խնդիր ունենալ։ Դա ծանր բեռ է, հավատացնում է Սյուզանը։ Այդ բեռը ցած դնելով ակամայից հրաժարվում ես արժեքներից, որոնք քոարյան մեջ են, եւ ամեն մի սփյուռքահայ մտավախություն ունի այդ արժեքներին պահապան չկենալով դրանք իր հետ կորցնելու, իր հետ անդարձ տանելու։ Սյուզան Խարդալյանի հերոսներից մեկը նույնիսկ այսպես է կարծում. Ես վերջին հայն եմ երևի, որի հետ կմեռնի հայոց պատմությունը սակայն դա հայոց պատմության կորստի եւ մահվան մասին Սյուզանի հերքումն է։ Սյուզանը հիշում է. ընտանիքում հաճախ էր կրկնվում ավակների պատմածը։ Խանում տատն իրեն չի գրկել մինչև իբրև ճշմարիտ քրիստոնյա սրփալույս Միրոնի դրոշմը չի հեղվել ճակատին, վավերացնելով մկրտության կնիքը։ Հայրենով հաղորդակցվելը Սյուզանի ոչ միայն նախնինների, այլև իր կազմած ընտանիքում ավանդական է։ Նրա շվեդ ամուսինն այնքան է տիրապետում հայրենին, որը եւեթ ընկալում է Սյուզանի աղջկա հետ որպես գախնիկ փոխանակած հայրեն մի քանի բառը կամ կապակցությունը։ Եվ թերևս բազմաթիվ եզրահանգումների արդյունքում Սյուզան Խարդալյանի համար Հայաստանն այն հողաշերտն է, այն մեկնակետը, որի վրա հնարավոր է հավաքական նորապագա կառուցել։ Այլ հնարավորություններ կայումս պարզապես չկա։ Ըստ մեր զրուցակցի, Արեմտյան Հայաստանի տեսլականը շատ հերոյ իրականություն դառնալու համար Իդեպ, շատ ժողովուրդներ ունեն այդպիսի երազներ։ Ամերիկյան երազը, օրինակ է բերում Սյուզյանը, ինքնաիրագործման մասին է, եւ պետությունն այդ իրագործումն ապահովելու առաքելություն ունի, կարող է անգամ ներխուժել Աфghanistan կամ Իրաք իր քաղաքացիների շահերի պաշտպանության անվան տակ։ Սյուզանը նրբանակատորեն հիշեցնում է նաեւ Իսրայելը հрьяաների հայրենիքը չէր ընդհանրապես, բայց այն դարձավ հայրենիք նույնիսկ այն հрьяաների համար, որոնք Լոնդոնում կամ Չինաստանում են բնակվում, եւ որպես թեմայի շարունակություն նա անդրադառնում է նաեւ սփյուռքահայության խնդրին։ Սփյուռքահային պետք է ընդունել այնպիսին, ինչպիսին նա այսօր է, առանց քննադատության, որովհետեւ հայնիր կամքով չի դարձել սփյուռքահայ։ Նրա ենթագիտակցության մեջ ապրող հայը զարգանալու անհրաժեշտություն ունի, նույնիսկ տասնյակ տարիներով հայերեն չխոսող հայի մեջ ազգային ծիլեր կան, որոնք կարծես սպասում են, որ իրենց ջրեն ու օգնեն աճել։ Այդ ծիլերից մեկն արվեստն է, մշակույթը, կարծում է Սյուզան Խարդալյանը։ Սյուզան Խարդալյանի գործերում բնականորեն տեղ ունի Արցախը։ Արցախյան թեմայով նկարահանված երկու ֆիլմերից առաջինում 1980-ականներին սկիզբ առած ազգային զարթոնքի թեման էր, երկրորդ ֆիլմի հերոսն արդեն Արցախյան պատերազմի հերոս Դավիթ Հակոբյանն է, ում հետ հաջախակի շփումների եւ ամենօրյա կապի կարիք ունի Սյուզանը։ Սյուզան Խարդալյանի ստեղծագործություններին, եթե ոչ լիովին, գոնե մասամբ տեղյակ ենք։ Այս եթերաժամին փորձենք նրան ընկալել անհատապես։ Սյուզան Խարդալյանն է մեր զրուցակիցը։ Ես ծնունդով Բեյրութեն եմ, իմ ծնողները Արևմտյան Հայաստան են, Գիլիգիան են, ծնողներուս ծնողների այդպես են։ Ուրեմն 4-րդ սերունդի երեխա եմ, այսպես ասած։ Եվ հետաքրքրական մեկ երևույթ կա, երբ որ սերունդներու մասին խոսես, այն է որ իմ ծնողները, ուղագին ծնողները ընդհանրապես ոչ մեկ ցևով ինձ սորվեցուցած չեն ցեղասպանության մասին։ Ինչու ենք Լիբանան եկած, ինչու էսպես ենք ապրում, ինչպես հայկական գետոյի մեջ ենք ապրում, խորքի մեջ բուրչամուտը կամ Լիբանանի մեջ հայկական թաղամասերը, գետոներ են խորքի մեջ։ Ինչու մենք այնտեղ մեկապրին ոչ մի անգամ ծնողս բացադրություն չէ տված եւ ընդհանրապես խուսափած են այդ մասին խոսել է ես կգարձեմ բադասխանը շատ բարձր է մարդիկ ուզած հիմնական մեկ դեն չեն ունեցել քոնե տնտեսապես կարենալ այս դժվար կացուցենեն անդերութենեն դուրս գալ եւ երեխաների աբական ապահովել ասի սելով համտերց ես եղել եմ հայկական դպրոց Եվ հայկական դպրոցը ինչ խոսք, որը շատ-շատ մեծ աստեցություն ունեցեր իմ վրա, իմ գիտելիքներուն վրա, եւ ես եմ հրաշալի ուսուցիչներ ունեցել եմ, որոնք հիմա ճիշտ արիտն են ուզենցել։ Մեծ մասը Սուրիայեն եկած, եւ եթե այդ Սուրիայի մեջ կրթությունը ստացած հայ մարդը, որ եկա եղավ իմ ուսուցիչները, չլայն ես աստորեն այսօր որպես այդպես 4-րդ սերուն չէի շարունակել որպես հայ։ Երբ որ ուսեք հայ, ես անդադար կմտածեմ հայի շարունակականության մասին։ Եվ դա մեկ թեմա է, որ նորեն կարծեմ եմ, որ շատ տակնապ է ինձ համար, արդյոք իմ հաջորդ ծերունդը պիտի հայ մնա, թե չմնա։ Եվ այնտեղ կասկածներում, եւ կամ արդյոք այն հայը, որ ինձ մը երկու կա Ամերիկայի մեջ է, Եվրոպայի մեջ է, արդյոք մի նոր տեսակ հայ մարդ ձևավորվելու ընթացքի մեջ է, որովհետեւ այնտեղ հարցեր կան։ Լավ, եթե Ամերիկայի մեջ հայ մարդը հայերեն չի խոսի, բայց նույն ինչքան որ ես անգաժե եմ, ինքն այդքան անգաժե է հայկական խնդիրներուն, իր մասնակցությունը դեր աշխատանքներուն, գուզե ինչ որ օգտակար ելալ, բայց հայերենի լեզվի հետ հնարավորություն չի ունեցած հայերեն սորվելու, ինչ-ինչ պատճառներով, միջավայրը չկա հայերեն սորվելու։ Արդյոք այդ մարդը հայ է թե ոչ, ես դեռ ավելին գերտամ, Թուրքիայի մեջ, թաքուն հայերուն օրինակը, հայերեն թե չեն, հա? Գնալա իսլամեն, հայեն թե չեն։ Իսկ կարծեմ որ մենք այստեղ մեր ինքնությունը define անելու, մեր ինքնությունը սահմանելու գարիք ունենք վերա սահմանելու, որովհետև իմ վերլուծումով գսեմ գնալով մարդիկ չփաշխեն իմ ասածները, չփաշխեն իմ ասածները։ Ներողություն ի դեպ Հայաստանում եւս ինքնության տոն կամ ինքնության օր այսպիսի բանաձև չկա, սահմանում չկա չկա, բայց ես կարծում իրականությունը պիտի մեզի բարդաթրեն։ Սահմանները այսօր կոչ են գծածվին, ճակուն հայեր երեգուկան չեն կար քանի հոգի են ամբողջ սպիրկի հայությունը իր այս նոր թեմքով հայ են թե չէ եթե նույնը դինենք ինչ որ անցյալի ներերենք ամիջապես որ մեկը գրոնապող դարձերեք ամ ինչ որ մի փոքրիկ տարբերությամբ հիմնական հայ ու գերբար են փոխվել պիտի վանենք մեզ մե դե մենք անտատար մեր ծիվը փոքրանալու է Ես օրինակ գցերեմ կաթոլիկ հայերուն, այն բայկար որ դեր ունեցած կաթոլիկ հայերը մեզ մեհերացնելու եւ իրենց փակ թռնելու եթե պահելու այդ իմար փորձը հայության գորուստն է, ուրիշ բան չէ։ Պիտի մենք կարենանք այս մարդկանց պահել մեր մեջ, եթե ես հարցում գտամ, թակուն հայերը իսլամ են։ Ես խնդիր չունեմ իրենց հետ։ Հայ են, եթե հայ են։ Իսկ հավելի մերինները, որոնք այդպես խնդիր ունեն, իսլամեն կարելի է իսլամը հայելա թե չլա։ Ես ասում եմ, դե լավ եթե բուդդիստ լային ավելի թյուրիներ ընդունել որ հայելան չեմ գիտեմ, ավելի հեշտ է ընդունենք, որ մեկը բուդդիստ է, այնտեղ մենք պետք է վերանայինք մեր ինքնությունը ինչ կնշանակեին, հարմարեցնենք նոր ժամանակներուն, ոչ թե անպայման ինչ որ զիջելով մեր ինչը լալեն, բայց դարգինը մի քիչ լայն բանալով ընդգրկենք մարդկանց, որոնք այլապես մենք դուրս կծկենք։ Որն է ձեր ընտանիքը, կոնկրետ ձեր։ Իմ ընտանիք, այսին ուղագին իմ ընտանիք։ Այո, կուզենայի իմանալ ձեր սերնդի մասին, ձեզնից սերած սերնդի մասին եւ որքանով են նրանք հայ այդ երիտասարդները։ Նախ ես շատ փոքրիկ ընտանիք ունեմ եւ իմ ամուսինը շվեդացի է, բայց ես եմ շվեդացի, որ արդեն կարծեմ հայու նման մտածող մարդ եւ ժամանակն ու գործերը նաեւ Հայաստանին նվիրած մարդ։ Ունեմ մեկ երեխա, մեկ աղջիկ, որուն դվերը մայն գրծությունը որ կրնամ դալ։ Ավելի ճիշտ Ինչպես կսեմ, ես տվել եմ իրեն փանալիները, որ կարենայինք զինք հայ պահել։ Հիմա մնացյալը արդեն ես չեմ գնար որոշել։ Ես այսօր գամ, վաղ չգամ, բայց ես տվել եմ իմ աղջիկն այն փանալիները, որին կրնայինք զինք այդ փանալիները ունենալով պահել հայ Ընտանիքում հաղորդակցում եք հայերենով։ Այո, իհարկե։ Այսինքն մախաչուբասե դա։ Այո, իսկ ձեր ամուսինը սովորել է հայերեն, գոնե որոշակի բառեր։ Իմանում է, շատ լավ գազկնա, այնպես որ չես գնար հետ քախնի պամախոս, իրա չես երևս հայերեն եւ ինքն չդիազկնա։ Շատ լավ գազկնա։ Իսկ շրջապատը Շրջաբանը խնդրեմ նայեք ադորամարգ վերացարա։ Հիմա իմ աղջիկը, որովհետեւ շրջաբանի մեջ հայկական թվրոց չկա, հա, ես ինչ կամ որ իրեն հայերեն սովորեցնում եմ, ես գրնամիան իրեն սովորեցնել դնային հայերենը, չէ՞ վերջի վերջո, արորիային, գենցաղային հայերենը։ Ֆիլոզոֆի, եթե պիտի խոսենք, հնարավորություն ունի հայերենով խոսելու։ Դե հիմա եթե մեկը ադոր այդ պատճառով իմ աղջիկը սպիտի դու հայ չես, կթավի որ այդպես պիտի լա բայց ինք չէ հանցավորը։ Մեր ամբողջ սպիրկի գացությունն է հանցանքը։ Այսինքն ինչ հանցանք ունի Ամերիկայի, չգիտեմ, Orange County-ի անգույնը մեկ ծնած հայ երեխան, որ ոչ հայու կհանցիվի, ոչ այլ հայկական դպրոց երթալու հնարավորություն ունի։ Ինչ է նրան հանցանքը ինչի իմ հանցանքը իմ աղջկան Լորիին, որ Շվեդիո մեջ հայկական դպրոց ունենք, մեկ ընտանիք ունենք, որոնք հայերեն առանց այդ կրնանք հարաբերիլ հայերենով, եւ հետո սա, եւ հետո իմ ընտանիքը, որ արդեն աշխարհացրիվ է, մեկ Ամերիկայի, միսը Ֆրանսիայի, միսը չգիտեմ ուր է իսկ մշակույթների ազդեցությունը Հայաստանում երիտասարդը այլ մշակույթի կրող է, Շվեդիայում կամ Ամերիկայում հայ երիտասարդը այլ մշակույթի մշակույթները ինչպես են ազդում հոգեբանության, ազգության պահպանման վրա։ Մենք ես այդ մշակույթի աստեցությունեն մտահոգվելու բան չեմ տեսնել։ Բոլորս տարբեր ենք, տարբեր մշակույթներ ենք, տարբեր ցեվով գումնդած ենք, բայց գայցն է որ իրար կհարստացնենք այդ ցեվով։ Այսինքն ես խնդիր ունի երբ որ Հայաստան գուկամ, որովհետև մտածելու հետ կապված մտայնության մտայնության տարբերությունները փախում դեղի ունենա ինչ խոսք։ Օրինակի համար կանանց ազատագրումի հետ կապված խնդիրները, չէ, ես շատ ազատ կմտածեմ, ազատ կշարժիմ եւ դա երևի լավ չի ընկալվիր այս շրջապատի մեջ, նույն ծավալի աղջիկը, որովհետեւ մենք մեծած ենք միջավայրի մեջ, ես ես սորված եմ, որ կրնամ ամեն մարդու հետ խոսիլ առանց վախենալու, ես կրնամ իմ դեսագետս վրա մնալ առանց վախենալու, արտահայտել բաներ, որոնք այստեղ չեն կարողանում արտահայտել, եւ ես նկատել եմ, որ ադիգար լավ չի թիդվիր այստեղ երբ ազատությունները, այդպես իրենք ասիկ նայում են, բայց երևի մտքերս են սա իմ երեխայիս համար չէի ուզեր ունենալ։ Իհարկե այդ փախումը կա։ Եվ հիմնականի մեջ ես կգարձեմ սա է, ազատություններու սահմանին հետ է կապված, որ որտեղ կասեմ պետք է իրար մեզ սովորին, ես չեմ ասել, որ հայկական բոլոր սովորությունները վատ են, բայց շատ սովորություններ կան, որ ես հարազատ չեմ սկայել այդ միջավայրի մեջ, այդ սովորություններու կոնտեքստի մեջ։ Հատկապես գիներու իրավունքներու հետ կապված, որ իսկապես կփարգացնե ինձին։ Տիկին Սյուզան հայ ծնված օրից կորցնում է եւ ներկայումս էլ կորցնելու կարծեք թե առիթ կա խոսքը համաշխարհայնացման մասին է գլոբալիզացիայի մենք կարողանում ենք եւ ավելի ճիշտ դրսի հայերը կարողանում են դիմակայել այս մարտահրավերին եւ տանուլ տալու դեպքում ինչ կլինի հետևանքը Ամեն մարդ ճիշտ է որ խոսի գլոբալիզացիոնի մասին, բայց մի քիչ եթե լավ մտածենք, գլոբալիզացիոնը իսկապես նոր-նոր երևույթ չէ։ Գլոբալիզացիոնը երևույթը եւ որ երևի հիմա նոր անուն ենք տվել իրեն։ Եթե վերաթարնանք Լեհաստանի հայության 400.000 հայեր, գլոբալիզացիոն չէր, որ այդքան մաս փոխադրվի մեկերեն ուրիշ տեղ եւ փածվի ուրիշ հասարակության եւ հետո դժբախտաբար այդ հայությունը մեծ մասը մեզ ընդհանրապես չկա դեպի հավաքականություն այսօր գոյություն ունի։ Լեհաստանի մեջ որ ու կնասանցի որս ես այ եմ այսօր։ Իհարկե գլոբալիզացիոնը փածվիլը իր վտանգներ ունի իրեն հետ, բայց նաեւ անցյալին մենք չենք ունեցած այն գործիքները, տեխնոլոգիան, որ այսօր ունին, որ ամբողջությամբ կշրջի իրականությունը։ Այսօր ամեն օր ես կրնամ Երևանի հետ խոսիլ, ամեն օր Երևանի ռադիոն լսել, տելևիզիոնը նայել, Երևանի, չգիտեմ, 100 ընկերոջ հետ անտատար կապի մեջ ելել։ Մի բան, որ եթե անցյալին դու այդպես բաժանվեր էիր, հնարավորություն չունեի։ Դա գրագե գլոբալիզացիոնը մեզ այսօր նոր հնարավորություններ գնձայի է մեր ընկերությունը պահելու։ Տեսեք թերթ։ Մենք ժամանակին թերթ եթե ուզեինք հրատարակել, թուղթ կնել, պահել եւ այլն, ինչքան ահավոր ծախսերուն բաներ եւ խոսին սպիրտի մասինը շատ մեծ գումարներուն այող բաներ։ Ինչքան զողողություններ պետք է ունեին մարդիկ, որովհետեւ կարենան օրաթերթ պահել քաղաքացին մեջ հայերենը պահելու համար։ Դա այս օրը խնդրեմ չունի։ Ինտերնետի վրա գտնես, կրնաս դու շատ փոքրիկ գումարներով այնինչ որ գնեիր անցյալին ընել, այսօր ընել եւ ավելի մեծ մասշտաբով շատ մարդկանց անձի դիմելու։ Ես միշտ հոդվածները հոդվածակրությամբ եմ զբաղած նաև։ Հոդվածակրության ընթացքին անցյալին սպասոքի գկարտար, այսօր գիտեմ, որ մինչև South Africa հարավային Աֆրիկի նստած մարդը գկարտա եւ ինձ ռեակցիոնը գկրի։ Սա մեզ գուտա խինդինալի հնարավորություններ եւ այն որ հնարավորություններ են գիտե օգտվել կշահի, այն որ չի գիտեր կգործընթանա։ Սա է։ Տիկին Սուզան սահմանները բաց են։ Կարող եք մտածել եք երբևէ վերադառնալ ցանկություն կա վերադառնալ հայրենիք, դեպի Արարատ, Արարատի երկիր։ Նայեք, վերադարձ դեպի Արարատ առաջինը սողը ես եմ եղել։ Իհարկե կուզեմ վերադառնալ, բայց նաև կան պայմաններ։ Քիչ առաջ կես մնացեք, երբ որ խոսեինք Հայաստանի պարտավորությունները Սփյուռքի նկատմամբ։ Ես այն բարդավորությունը, որ գուզեի տեսնել հայ մարդուն ընդունելու, հայ մարդուն տեղ բանալու, հայ մարդուն քրգապած ընդունելու միջոցները գտնելը եւ այդ ամբողջ քաղաքական process-ի վերածելը չեմ տեսներ այսօր։ Ես կրամ անհատապես Քալիև նստիլ այստեղ շատ լավ, շատ կուզեմ Քալիև նստիլ, բայց ես այդ նստող մարդը չեմ։ Ես կուզեմ մի բան արդատրել եւ փանվոր չեմ ես։ Վերջիվերջո մի բան պետք է լա որ կարենամ իմ ասպարեզից մեջ մի բան արդատրել։ Այդ հնարավորությունները շատ քիչ են։ Շվեդիայում հայկական համայնքը կարծեմ թե այնքան էլ մեծ չի եւ որն է առաջին համախմբող օղակը հայության Ստոկհոլմի շվեդիո քաղաքը մեծ չէ եւ այդ քաղաքն է որ անտատար քե քաղաքներ կան որ զարգացում գաբրին քաղաքներ կան որ անտատար նույն տեղը դոփում են եւ մեր քաղաքը դժբախտաբար այդ քաղաքներն է որովհետեւ շվեդիան այնիսի երկիր մնե կարծես հայ մարդուն շատ սրվին չի խոսիր օրենքները շատ ուժեղ է բանջվի իր մե շատ բաներ որ երևի հայ մարդը իր նկարակի ֆերումով շատ չի հանդուրժ դրանդ ամնան դրանք որոնք կան գմնան որոշ ժամանակի եդոք շարնագեն մեկ ճամփարին տեպի ամերիկա կանադա եւ այլն կա Հայաստանն են եղողներու մեկ մեծ փանակ հիմա, որոնք դժբախտաբար մեր հին քաղաքին հետ ընդհանրապես գապ չունին, եւ սա երևույթ մնե որ ունին ամեն դեր։ Եվ ամեն անգամ կհարցնեմ Նորեի Հունաստան, ասում են Հայաստանի հայերը իրենք իրենց համար են, առանցին են, չեն կար միանալու միս հայերուն կամ մասնակցելու միս հայերուն աշխատանքներուն, բայց առանցին լալը խնդիր է նաեւ շվիդիո մեջ։ Մենք չենք ալ գիտեր որ ուր կմնան։ Այն հարթակը որ միակ հարթակն է որ մարդիկ իրար կհանցին, եկեղեցին է եկեղեցին։ Հայկական։ Չէ, հայկական է, անակերական եկեղեցին, այո։ Ես եկեղեցի շատ չեմ հետաքրքրված։ <laughs> Դեռ հարթակը ինձ համար նաև հարթակ չի համարվի, բայց շատ մարդիկ կերտան եւ այնտեղ կհանդիպին իրարու։ Մեկ հուսադրող բան է, որ այդ ճամփով սպիրկահայն ու հայաստանեն եկած հայի երեխաները ինչ որ ծևում իրար գտնելու վրա են։ Ես կգարձեմ ադե ճամփան, որ վերջ-վերջը բոլորս հետ իրար գտնենք։ Հաջորդ ծերունդները սկսին մերվելու իրարու հետ, ամուսնանալով, իրարու հետ նոր ընտանիք կազմելով։ Ձեր ապագա ծրագրերից որը մեզ համար կառանձնացնեիք։ Առաջում չեմ գնարվել։ Չգիտեմ։ Իսկ եթե երեք բառով բնութագրելու լինեիք ձեզ, ինչպես կբնութագրեիք ինքներդ ձեզ։ Համար, համար եւ համար։ Շնորհակալություն Տիկին Սյուզան։ Շատ շնորհակալ եմ, ուրախ եմ, որ հարիտ եղավ խոսելու ձեզ եւ Ավարտվեց Սարակաստ երիտասարդական ծրագրի օրվա օգոստոսի 5-ի թողարկումը։ Մեր տաղավարում հյուրընկալվել էր կինոգործիչ, ռեժիսոր, ազատ գրող եւ լրագրող միջազգային հարաբերությունների մասնագետ Սյուզան Խարդալյանը, զրույցը Վարդուի Բաղդասարյանի, հնչյունային ռեժիսոր Ռոմելա Պետրոսյան։ Կհանդիպենք